อาเสวนาจะบาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตมังปาติรูปะเดสวาโสจาภูเบจักตาปุญญาตาอาตาสัมมาปณิติจาเอตัมมังกรมุตมัง บาหุสัจจันจะสิปัญจาวินายโยจะสุสิกิโต สุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังกรมุตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะดารัสสังกหอาณาคุลาจกัมมันตาเอตัมมังกรมุตมังดานัญจะธรรมจริยาจายาตกานัญจะสังกโหอาณาวจานิกรรมานิเอตัมมังกรมุตมัง อาราติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญณมอาปปมาโดจะธรรมเมสุเอตัมังกรมุตมังการาโวจานิวาโตจาสันตุติจักตัญยุตากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมังกรมุตมังขันติจะโสวจัสตาสัมมานันจะดัสนัง กาเลนะธรรมสะกัจฉาเอตัมมังกลมุตตมังตาโกจะพระมัจริยันจาอริยสัจจานัสนังนิบาณาสัจิกิริยาจาเอตัมมังกลมุตตมังพุทธัสโลกตัมเมหิจิตังยสนกัมปติอาโสกังวิราจังเขมังเอตัมมังกรมุตตมัง เอตานิสานิกัตวานาสัมปธรรมปราชิตาสัพพาสุทิงกัชันติตันเตสังมังกลมุตตมันติ